для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. І ўсё ж трывожнасць тачыла душу глушака. Яму хацелася штосьці рабіць, чыніць штосьці такое, каб пагроза бяды адышла, прапала зусім. Пачуў, як цупае за двума гумнамі цэпу зайчыкавым гумне і пацягнуўся на гэтае цупанне. Малаціў сам зайчык. Пад латанай сарочкай хадзілі худыя рухавыя лапаткі, біч цэпа то паблізкваючы, лёгка ўскідваўся, то лажыўся на снапы. Глушак тхарынымі вострымі вучкамі акінуў амаль пустыя застаронкі і адзначыў на ўсякі выпадак. Канчае малаціць. Мігам успомніў, калі зайчык звёз вазоў і падумаў – больш як дакалят на сваім яму не пратрымацца. Памагай Бог, прасіпеў ён, улучыўшы момант. Зайчык апусціў цэп, азірнуўся. І вам таго ж. Зайчык павесіў цэп на сучок сакі, пачухаў за спіну, сеў на сценку за старонка. Памагае ён, гэты Бог, ліха яму не ў папад. Няма таго, што б жытам памагці, дык ён адно, дзяцей падбаўляе. Глушак перахрысціўся, папракнуў строга: грэх казаць такое. Ну, а калі ж праўда? У зайчыка была, як казалі поўная хата дзяцей. Сам зайчык, калі пыталіся яго, колькі ж іх, жартаваў, што ніяк падлічыць не можа. Лічыў, лічыў ды да збіўся, адны на свет паяўляюцца, а другіх Бог забірае. Глушак жа і праўда, Добра не ведаў, колькі ў зайчыка дзяцей, ці то восем, ці то дзевяць, ды да і чацвёра ці пяцёра на могілках. Чутно, жонка зноў скора рассыплецца, сказаў глушак, які даўно прыкмеціў, што зайчыха цяжарная. Скора! Ай, да кеп чорта лысага зразу двума не стрэліла. Нешта штоўстае, як дзянісава калода, адказаў зайчык. Ну, двума так двума. Не з хаты, а ў хату. Прыбутак. Паспрабаваў пажартаваць глушак. Прыбутак. Это такі прыбутак, што ўсё дай ды дай. З гэтым прыбуткам бяры торбу ды ў старцы ідзі. Зайчык пачухаўся і зноў папракнуў. Няма таго, каб хлебам урадзіць. Дык во, падкінуў шчэ аднаго. Слепаваты ён на старасці, мабуць, стаў. Не бачыць што ж трэба рабіць глушак строга пакруціў галавою ох ён і карае пэўна цябе за такія твае гаворкі ён бог таксама не любіць калі яго не шануюць ну ён же сам сотварыў такога мяне і сам не любіць Зайчыку, відаць, хацелася падражніцца з глушаком, А я ж хіба вінаваты, што ён такі язык мне ўцэліў. Язык языком, а на што галаву ён на плечы даў? спытаў глушак. Кеп думаць, што да чаго. А не мянціць я там языком усякае глупства. Глушак добра помніў, што прыйшоў сюды не лаецца і сказаў мірна: На хрысцінае пазавеш, Ну як ахвота е, дак хоць хросным, Зайчык засмяяўся, думаў падкалоў старога, але той прасіпеў проста, як роўны. А можна і хросным. Зайчык жвава зірнуў. Глушак не жартаваў. Гарэза улавіў, што ў гэтай нечаканай згодзе нешта тоецца, але выгляду не падаў, схаваў здагадку за жартам. А во хросную, пад пару, папрашу, маладую, прыгожую, старыя для маладой адказаў глушак. О, это яшчэ паглядзець трэба, засмяяўся зайчык. Глушак перавёў гаворку на іншы лад. Забыў ты нешта дарогу ў маю хату. Забыў, зайчык падумаў. Не памыліўся, штосьці плясці намерыўся стары павук, сказаў весела. У сваю хату то іншы раз дарогу забываю, ну як вып'ю. Зайчык, як і многія куранюцы, выпіць пагуляць любіў глушак весела улад зайчыку попрасіў да заходь пасядзім пагамонім ды можна і пагаманіць <laughs> калі будзе на што паглядзець адказаў зайчык можа выкапаю якую слязіначку адказаў глушак Увечары зайчык сядзеў у поцемку ў глушаковай хаце пад пілы, Чвякаў салёнымі гуркамі ўсё ніяк даўмецца не мог. Нашто ж ён спатрэбіўся гіт... гэтаму хітраму старому? Глушак таксама не вельмі цвяроза паскардзіўся. А ў мяне і ты год сказаць не ўрода. Пустое вырасло. Так толькі. Салома на выгляд, а калосе пустое. Не кажыце, дядька Халімон, адказаў зайчык. Ке так бы мяне такое выросла, як у вас, дык так я б у вуз не дуў, быў бы самому каралю кум. Няўрода, пустое, як перад Богам кажу. Глушак пацунуўся бліжэй да зайчыка, паклаў руку на плячу яму. Але калі на тое і ты, Іван, сказаць, не вельмі бядуй. Ну, калі, што такое, якое, чым-небудзь паддзяржу? Ой! Я не знаю, як вам і дзякуваць за вашу ласку, адказаў зайчык. А няма чаго дзякуваць. Я добрай душы паддзяржую, калі ты мяне паддзяржуеш. Дак і я цябе паддзяржую. Хто мне прыяе, таму і я ўсёй душой. Змушаны беднасцю хітраваць, кемлівы ад прыроды, зайчык адразу пачуў, што размова вось-вось падыдзе да той мясцінкі, дзе схавана тайна. Ён насцярожыўся, падрыхтаваўся, каб не схібіць, не прылічыцца. О, як вам дядзьку! І сам заўсёды можна сказаць з дарагою душой, сказаў зайчык. Отже і я Іванко падтрымаў яго глушак. От калі на тое, хоць цяпер возьми кавалкі два сала. Ну, ке борщці і бульон, які закрасіць, а то ж, мабуть, няма ўжо свайго. Ой, дзе там, заенчыў зайчык закалоў вясной парася а воз коцяня ростачкам да і гледзяцца не ўправіўся з падрук маіх пахапалі ўсё як гайня якая рвалі гэта ж ведама сказаць галодная дзятва глушак патупаў у каморку і вынес сала паклаў перад зайчыкам на стол ну возьми от пакуль што ну а там будзем бачыць як вам не Дякувать. О, не знаю, кеб я був багатий. Ну, король який, то отдав би за вашу доброту усе царство б отдав. Не треба мені нічого, супокоїв його глушак. Йон уже не таївся і поскардівся. Ну, і тое, що некоторым в очі коле. Примілі б сказати усе, з'єлі б. Хм, є такі. Хм пагадзіўся зайчык ну чтоб далі волю горло паперагрызалі б адзін аднаму зайчык ужо ведаў што трывожыла старога тое ж етае ліхае яму земляною парадкаванне выдумалі а ён з пагарды плюнуў трэба яно тут як сабаку рогі ці карові чобаты гэта ўпарадкаванне От няма рабіць каму-некаму чаго. Выгуляецца на гарадской волі, з якой вымаляванай маладзіцы пад руку. Пад'езць булак колькі хоча, дык ён выдумляе. Земляное упарадкаванне, а? А цёмнае наша балота і рада. Наша, абы злось спагнаць на якім-небудзь. Ён гаварыў амаль шчыра. І сала ж было проста перад вачыма і паддавала ахвоты. А што гаварыў не тое, што нядаўна думаў, не сваё гаварыў, то гэта не толькі не турбавала зайчыка, але нібы і не заўважалася самому. Хіба ж першы раз рабіў ён другому на спадобу. Глушак тут жа ухапіўся за зачэпку. Ну, я ж кажуць, уже абмерылі ўсіх, сход собираюцца сазваць. А толку дядька з гэтага сходу, адказаў зайчык. Не кажы, Іванко. Начальство нібыта будзе нейкае, зноў новае. І як усе выступяць, да скажуць рабіць перадзел, дак і зробяць, перарэжуць усю нашу зямлю зноў. І это яшчэ дядька вілами па вадзе пісана. Чу, можа, што кажуць, маслак аб'явіўся зноў не вельмі такожная смеліцца вылазіць, бо як маслак возьме, ды заявіцца, што ім чакаць. Так баяцца цяпер таго маслака, адказаў хлушак. Як я сказаць вужа якога. Ага. Цяперашнім часам є такія, што ні Бог ні чорт яму ні пачом. Зайчык скеміў, да чаго хіліць стары. А калі на тое дзядзька, Дык я самы першы выйду к сталу гэтаму самому начальству і заявлю, просто ў вочы ім скажу, не муціце ваду, не трывожце людзей, едце сабе назад по-добраму пакуль што. Смелыя мы ўсе Іванка на завуголлю. А як прыйдзецца да дзела, дык і язык нібыта прысыхае. У каго прысыхае, а ў каго і не. А ў мяне дзядзька такога яшчэ не было. Я не тое, што крываротаму, каму хочаш не пабаюся праўду ўрэзаць. Па тым, як ахмялелы, гарачы зайчык гаварыў, было відно, не попусту ён хваліцца, не пабаіцца ні перад кім, але глушак яму ўсё роўна не паверыў. Наліваючы чарку, сказаў як хвальку: Дай Бог гэтае ўбачыць. Зайчык загарэўся яшчэ больш. А і ўбачыце, калі на тое пайшло. І ён рашуча перакуліў чарку. Калі зайчык, трымаючы пад пахай загорнутую латку сала, зачапіўшыся плячом за слуп, выбраўся са двара, глушак яшчэ добра, доўга не лажыўся спаць. Чуючы, як і яго трохі водзіць ад гарэлкі, стаяў перад абразамі, глядзеў у цёмны кут і шаптаў малітвы. Шэпт яго не ў час перабіла сабачае выццё. Ён пазнаў, што вые сляпы мусіць пачуў ваўкоў на балоце. Сабака выў амаль без упынку і глушак збіваўся, выццё спляталася з малітвай, наганяла сум. Гэты сум застаўся і пасля малітвы, калі накінуўшы кажушок, выцягнуўся на холад к свірну. Сабака перастаў выць, пачаў скуголічы бразгуючы ланцугом церціся аб ногі не тут каля свірна ні зганка глушак не ўбачыў не ўчуў у цемры нічога падазронага ціха пуста было і ў баку балота пуста і стары падумаў пра сабаку з нуды мабуць выя Глушак вярнуўся ў хату, лёг побач жонка, але пачуў, што засненя хутка сон не браў. Было клопатна, а тут яшчэ ў цемры на двары зноў цягучы, як па нябожчыку завыў сабака, як ашалеўшы. Пад гэтае выццё і ішлі, круціліся ў неспакойнай глушаковай галаве думкі. Хоць і верыў, што зайчык можа спраўдзіць абяцанне. Трывога ўсё ж не адыходзіла. Небагата толку ад той зайчыкавай падмогі. Ён пралетарыят, еты зайчык, А от кеп начальства паддзяржала, то са ўсім іначай павярнулася б усё. Думка пра тое, каб дабіцца заступніцтва начальства, упарта зарчала ў сярэдзіне, вярэдзіла душу. Даўно думаў пра гэта, але стрымлівала звыклая асцярожлівасць. З начальствам не той, што з зайчыкам, там паспяшаўшыся не толькі насмяшыць людзей, але загубіць усё нядоўга, ды да прыкрасці, якой набыць. Таму і кружыў, як коршак, што выбраў небяспечную здабычу і так і гэтак выглядваў, вылічваў, падмяркоўваў. Даўно падвучыў Яўхіма, каб пазнаёміўся бліжэй, убіўся ў прыяцелі крываротам у сельсавет, а сам можна сказаць амаль што ў лес у кампанію. Ужо тры разы, як крывароты сельсавета заходзіў, спрабаваў моц яго глушакоўскай гарэлкі, падвесялелы, ляпаў, як таварышы яўхіма па плячы, ды да і з ім са старым глушаком трымаўся нібы са сваім чалавекам. Нават з п'яну абняў яго адзін раз. Змалацілі яму за нішто жыта. Цягалі малатарню, чорт ведае, куды цераз такую пагібель пага, пабагне, можна сказаць. І сала яго жонцы ўручылі. Ён сам праўда зрабіў выгляд нібы і ведаць не ведае, але ж быць не можа, каб жанчына ўцярпела і не пераказала. І ўсё-кі пэўнасці цвёрды на яго падтрымку няма. І не толькі пэўнасці такой няма але чорт яго ведае, што ён потым яшчэ можа выкінуць, нават як падступіцца да яго, каб, намякнуць, закінуць слова, то і гадаць, думаць трэба. Старому ўспаміналася, як крывароты, п'яны ў дым, хваліўся я ў хіму. Ты, глушак, не думай, што калі я п'ю, то і розам прапіваю. У жыцці такога не было, што б я прапіваў галаву за этой паскуды. Не было. Я, глушак, п'ю, п'ю, а сам увесь час кумекую, што да чаго, увесь час. Я не страчваю розума. На маёй работе розум устрачваць не можна. Мне не тое, што другому. Выпіў, ну і выпіў, можна хоць плотам. Пад плотам валяцца. Я выбраны чалавек. Я ўласть. Голаву павінен дзяржаць прамы і чуць увесь час, што да чаго. Крыварота ўзяў Яўхіма за сарочку, падсунуў да яго чырвоны сп'янелы твар. Я от сяджу з табой тут, глушак, п'ю а ты мне таварыш першы таварыш а калі вось я на работе ты мне ўсё одно что незнаёмы я цябе знать не знаю ты мне такі самы як кожны другі что ты глушак что другі мне ўсё одно бо я выбраны я уласть а уласть советская да ўсіх роўная это не тое что пры цары было цяпер что багаты что бедны что брат, что сват, усе одинакія. И вось я да ўсіх одинакі, да ўсіх по закону. І праўда чуў ад людзей стары глушак. Ні свату, ні брату, палёгкі ніякі крывароты не даваў. І вось гэта непакоіла старога, стрымлівала дабівацца якой-небудзь падтрымкі ад непадступнага знаёмага. Але выбару не было, ісці больш не было да каго. А вось тут надзея, хоць і няпэўная, але ўсё ж жыла, звала паспрабаваць. Чуў душою, што самому і патыкацца да крываротага няма чаго. Калі можна хоць драбніцы, якой дабіцца, то толькі аднаму яўхіму папросту па-прыцельску. Таму і не лажыўся. Чакаў сына. Калі прыйшоў Яўхім, згаладалы прагавіты, ён накінуўся на хлеб на халодны боршч, и просипел. «Ты уже просил крыворотого на веселье?» Яухим вытеснул. «Не». «Дык, може, завтра сходи до да, крыворотого, у сельсовет, скажи ему». «Управлюся. Ти завтра, ти послезавтра, все одно». «Лепей завтра». Старый глушак помолчал, перш чым приступить до головного і як будзеш гаварыць запрашаць на вяселле, то можа б закінуў слова і пра зямлю. Я ўхім не адказаў, жаваў па-ранейшаму, але стары чуў, што слова яго не прапусціў міму ўвагі і думае: « Ну вось скажы яму, як і што пра абмер, ну што чутно абрэзаць хочуць, і выведайце не памог бы ён. А чорта лысага даб'есся ў яго, адказаў Яўхім. А ты ўсё адно папробуй. Папробаваць трэба, А то ж ад'етаю васпаватай заразы ратунку ніякага. З'есці, як маўчаць будзем. Ну усяго не з'есць, адказаў Яўхім. Ну укусіць можа укусіць. Але глядзі падавіцца, але можа з'есці, адказаў стары глушак. У гэтага зубы здаровыя, зяпао шырокая. Абламаць можна, калі вельмі шчэрыцца. Не вельмі ты абломіш, не на тое ідзе. Абломім, запэмніў Яўхім, і старому трохі палягчэла на душы. Хоць і ведаў цану сынавым словам, а як бы паверыў, ухапіўся за гэтую падмогу. А ты ўсё-ткі схадзі да гэтага, да крываротага сказаў напоследак глушак, залазячы пад коўдру. Ну схаджу, паабяцаў яўхім. Глушак малодшы на другі дзень выправіўся ў сельсавет. Стары ледзь дачакаўся, калі ён вернецца, і што б не рабіў, думкі кружылі каля яўхіма, то няпэўна, недаверліва спадзяваўся, то ўвесь аддаваўся неспакою. Ну што? кінуў я ў хіму ледзь той ступіў на парог. Ну прыйдзе сказаў на вяселле. І па тым, як прамовіў сын, як нядобра павёў позіркам, стараючыся не сустракацца з яго вачыма, стары глушак усё зразумеў. Але такая вялікая неадольная была трывога за зямлю, што ён не вытрымаў, спытаў яго: « А што пра абрэзку? Нічога, А все-таки, ну, сказал хоть что-нибудь? Сказал. Что? Ну, что треба, то и изробим. И после йод на веселье просунется. Прыйди на веселье, отказал Яухим. Ну, попросили ж прыйти? Попросили. И старый корч матюкнулся. Даўно глушах не чуў сябе так пагана, як у той вечар, калі выпраўляўся на сход, а перадзелі зямлі. Мусіць, лепш спакойней для душы было б увогуле не ісці на гэты сход, каб не мець лішняй прыкрасці, Але як ты не пойдзеш, калі нікаго іншага, а цябе самога рэзаць павінны. А можа, трэба будзе сказаць што-небудзь, і заступіцца за сябе, за сваю зямлю абараніцца. Хоць радасці, якой чакаць на сходзе не прыходзіцца, але ўсё-ткі. Калі ты будзеш перад вачыма ўсіх, то пэўна не такія смелыя яны будуць, не так будуць плясці языкамі. Калі туліцца ў хаце сваёй будзеш дрыжаць, Чаго добрага і зусім утапіць могуць. Так думаў глушак. Хочаш не хочаш, а трэба ісці. Глушак перахрысціўся, усё хлаплены кожушок, насунуў пабітую моллю старую шапку. На крысе кажуха заўважыў закарэлыя белыя языкі картапляны мешаніны, для сваіх свіней, але сціраць не стаў, ні ў царкву, ні ў госці ён збіраўся. Да і то падумаць, цяпер вось такія знакі ў пашане, як дакумент, што свой чалавек, не гуляшчы. Вось так с картаплянами языками на кажусе, С трухой на кауняры и на шапце Потупаў стары глушак с хаты. Так вымеркаваў выйсці, каб не быць на сходзе ні першым, ні апошнім. Вось прыпрэсся першы, кінецца ўсім, што баішся, Пасмялеюць, а апошні прыпаўзеш, каб позна не было – абнюхацца трэба са сваімі згаворацца. Народу яшчэ з двара адзначыў глушак сабралася ўжо нямала. Трывога і непрыхільнасць варухнуліся ў яго душы, прымусілі сціснуцца, нарыхтавацца да небяспекі узбегліся, падумаў ён. Навастрыліся клыкамі на чужое дабро. Толькі каманды чакаюць. Многа тоўпілася куранёўцаў і ў сенцах, праўда больш не гаспадароў, нават не хлопцаў і дзяўчат дарослых, якім сваё кобловіць недалёка, а драбязы рознай, смаркатай дзятвы. О, шпектакль знайшлі. Дручком бы іх поскуць, кеб не смярдзела падумаў стары глушак. У хату нашылася таксама нямала маладых, але багата было і гаспадароў. Каля прыпечка пракоп барадаты разважліва гаманіў з чарнушкам. Цётка сарока уселася на палаці і таўхала ў грудзі зайчыка, які весела рагатаў. Прыперся, вядома, і Андрэй руды, прыляпіўся да самага стала, да начальства. Глушак падумаў быў прабіцца да пракопа, але было лішняе на віду яму таксама не хацелася. Хто яго ведае, як там яно ўсё пойдзе, як там будзе сядзець на віду. А калі на тое, то і так усе прыкмецілі ўжо, што ён не дзе-небудзь, а тут прыйшоў, чуе ўсё і ўсё бачыць. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.